assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz fir'avnning tarsalig'i fir'avn muso alayhissalomning mo'jizasini ko'rib hong qoldi ikki xil o'y fikr uning qalbida kaskin ilishmoqda edi oxiri taxtini saqlab qolish orzusi ustunlikni egildidida Musa alayhissalom bilan toki ko'nglidagi g'ashlikni tugatgicha qat'iy ilish niyatiga keldi. Bu ilishish uning taqdirini belgilaydi. Huquqli bir arbob qandoqmi buncha zo'r boylik va shon-shuhrat uchun kurash qilmasin, u bu ilishni Allohga ishonmaslikning qudrat qo'lida davomlashtirishga majbur bo'ldi. U taxtni tortib olishga kelgan bu yot odamni tez piktirmoqchi edi. U bu maqsadga yetish uchun ko'rinishda o'z puhrolarini rozi qilmoqchi bo'ladi. Оның атармен чапармәлері оныңға. Моса білән оның қауымының зімінді пітні паса тұрғызышыға, сені вә сенің илахларыңны ташлышыға yol қоямсен, деді. Сөрі ә Араб 127-ci ayetinin bir qismi. Bu gapni anlagan Firavun qattiq g'azablanib, og'zini buzib o'z atrofidagilarga: "Biz ularning o'g'il bolalarini o'ltirib, qiz bolalarini qoldiraylik" dedi. Арқадылы Фиравн иман келтіргенлерні тәп тартмастан ақаратлық. Олағы зиянкеш қылышқы башлады. Иман келтіргүчілер Моса алейхиссаламдан құтылдырышны тәләп қылып, оныңдан Аллахқа иман келтірмеген бұл яуыз зомыгернің боза қылышыдан сақлап қылышыны үміт қалды. Ола, «Ей Моса, сән бұяғы келішінің алды кәйіндімі біз әміміз дәпсәнді қылынған едік» дейішті. Моса алейхиссалам көпчілігінің чуқан сөрәлеріні тінжітті. ularga yordamlashadiganligini bildirib xotirjam qildi muso alayhissalom allohdan madad tilanglar sabr qilinglar yer yuzi haqiqatan allohning mulkidir alloh uningga bandlardan o'zi xohlagan kishilarni ega qiladi yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub dedi sura arab bir yuz yigirma sakkizinchi oyat muso alayhissalom haqiqatni davomli tashviq qilib o'z xalqi uchun nijotlikqa erishishning yo'lini ichib beradi Оның e'tiqodi qat'iy, ko'ksi qorni kengaydi. Fir'avn oxir Musa alayhisalomni o'ldirish yorlig'ini chiqardi. Bu uning o'zining dunyosini saqlab qolishdagi eng oddiy chorasi edi. U haqiqatan halokat girdoviga berib, qiyin ahvolda qolgan edi. Fir'avn tarafdorlari orsaldi bo'lib qoldi. Iymon keltirganlar ularga Alloh taolo ko'zini ro'shanlashtirgan bir kishini ko'rsatdi. Bu kishi xaloyiqi Musa alayhissalomni o'ltirishning zini va uning oqibatini ko'rsatib, xilma-xil bahona sabablarga radiya berdi. Kishini qoyil qilarliq nurg'un dalil isbotlarni misol qildi. U kishi mundaq dedi: "Fir'avn xandoniga mansub imonini yoshiradigan bir mu'min odam etdi. Sizlar Rabbim Alloh degan kishini o'ltiramsizlar? holbuki u sizlarga haqiqatan Rabbinglarning dargoyidan ro'shan dalillarni ib keldi. Agar u yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchiligining zini uning o'zgidir. Agar u rostchil bo'lsa, у sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Alloh Таала haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi. Сүр G'afir 28 oyat Fir'avonning qish кыш bir бер мؤмин кишима Allohning qudratiga diqqat qilishga ogohlantirdi. U mundaq dedi: "Ey qavmim, Мен silahının camiələ uçurğan cəzağı uçurşanlardan qoquman. Nuh, Ad, Samud qavimlərgə oxşaş ва улардан keyinkilərgə oxşaş Allah Taala bəndələrgə zulm qilishni xalamaydı. Эй qavmim, мен sizlər üçün həqiqətən qiyamət gündən ənsirəyəm. O gündə dozaq azabının dəhşətindən qorxub arqanlığı çəkinisizlər. Sizlərə heç Allahın azabından qutuldurucu olmaydı. Кимки Allah Taala уни gumrah qıladı ekan, uni hidoyat qilg'uvchi bo'lmaydi shak shubhisizki ilgirsilarga yusuf allohning dargohidan ro'shan mo'jizlarni ib keldi u ib kelgan dalillardan sizlar hamon shaklandinglar toki u vafot bo'lganda dalil pokizsiz holda alloh taolo bundan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar alloh taolo haddidan oshquchini shaklanguvchini mushundoq ozdirudi sur g'ofir o'ttiz o'ttiz to'rtinchi oyat Fir'avnning odamlari mushu holdimi iymon etishni rad qildi. Bu bizni oldimoqchi deb tillashdi. Uningdan e'tiqodidan voz kechishni talab qilishdi. Bu odam dediki: "Ey qavmim, menga nimadirki, men sizlarni dozaqdan qutuldirishga da'vat qilyapman. Sizlar bo'lsanglar meni dozaqqa da'vat qilyapsizlar. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga sherik keltirishga da'vat qilyapsizlar. Holbuki men sizlarni g'olib نهایت مغفرت qilg'uvchi الله قدرت قلوات من. من aytganlarimni اتقالرم نبقت یقند اسلی سلا. من شم ن الله قطب شروع من. الله تعالا حقیقتا بندلر نکورب ترگوچی دار. سور غافر قرخ بر قرخ توتنج آیت. کشله عملسیز قالد. آدم از گیپد چند درب to'g'ri qarashlar bilan ularning ahmoqona xom xiyollarini pash qildi kishilar uningga nafrat bilan qarashdi texi uni do't deyishdi hatto uni öldürmekçi bo'lishdi Lekin alloh taolo uni ularning suikasti va ziyankesliğinden saqladi Bu hol fir'avnni qattiq azobladi. Musa alayhissalom davomli tashviq qildi. Hech qanday narsa uningga to'sqinlik qilolmadi va tahdid sololmadi. U fir'avndan Allohga e'tiqod bog'lab, olamni yaratquchining ilkiga qaytib, Bani Isroillarni qo'yib berishni talab qiladi. Bu haqdagi so'zlar jiddiy aytilgan bo'lsa-mu, lekin bu noinsof zolim izzitqu patqiga cho'nqir patqanligi uchun uzungacha o'shini topmadi. Musa alayhissalom hidoyatdan chatnab ketgan turlik odamlarni yig'di. Ular itoatmanlikka odatlangan edi. Xo'rlikda yashash va qul bo'lish bilan qanoatlanadi. Musa alayhissalom imkoniyatining berichi ularni uyg'otdi. Ularning hidoyatdan chatnab ketganligini va qora yuz ekanligini isbotlab berdi u mundoq deb ulli xitob qildi ey qavmim misrning podshohligi ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi ko'mayotamsizlar yoki bo'lmasa man ochiq gap qilolmaydigan bu arzimas odam musodan yaxshiroq emasmi nima uchun uningga osmondan oltin belayizliklar tashlanmadi yoki nimishqa uning bilan bila farishtalar hamroh bo'lib kanmidi sur zuhruf ellik bir ellik uchinchi oyat Пирәвен янәл өктәмле кылып, хакыйкатьне сахты гәпләр белән бурмылады. Хәтта у көндүздәге yorug'likning quyoshdan keladiganligini inkor qildi. Ahvol uni qutuldirib olib bo'lmaydigan darajaga yetdi. Fir'avn bani Isroillik bo'lgan ziyonkashligini davomlashtiryapti. Ulug' Alloh taolo Fir'avn va uning atarman chaparmanlarining Allohga ishonmaganligining va bani Isroilga ziyonkashlik qilganligining oqibatiga javobgar bo'ladiganligini jakarlab qo'yish to'g'risida Musa alayhissalomga farmon tushirdi alloh taolo ularni jazolashga boshladi ularning oltin kumush pul boyligi bara bara ozlab ketdi mavji urib eqib turadigan nil daryosining suyi bara bara tugab ketdi ular yerlarini sug'urishga suv topolmadi o'xshagan ziroatlarni qurib o'suli biraqli kemiyib ketdi orqadili qattiq yomg'ir yig'ib kalkun paydo bo'ldi kalkun uzung'ichi pastlamay ziraat va chorvalarni nobud qildi chekkatkilar paydo bo'lib mevichi va gul giyohlarni yeb quritdi ularning badallarini pit besib qichishtirib uxlag'uli qo'ymadi Haqalanın ko'krashlari ularga orom bermadi ular amdili bir yerga yig'ilib g'izolnay deganda alloh taolo ularning burunlaridan qon oqqizdi buning hammasi ashu gumrohlar uchun tegishli jazo edi ular mundoq deyishdi ularga ofat kelganda Ey Musa, sen pervişkarınga özünün sana ata kıgan ehtisi bilen, bizden apetini kötürüyü için tilep dua kıgan. Qasam ki, eğer bizden apetini kötürüvesen, biz sana çokum iman etimiz, İsrail evladını çokum sen bilen billa koyup birimiz digen edi. Söre Arab 134. ayet. Allah Teala ulanı azaptın halas kılıp, ulanı qiyin ahvaldan qutuldurup, ulanı hidayetke başlagan edi. lekin ular va'dasiga xiloflik qilib gepida turmadi iymon etishni rad qildi bani isroilning misrdan chiqib ketishi xalqi olam oldida bani isroil to'g'ri bilan xatoni aniq ayirib rahimdillik allohning elchisini qizg'in so'yib allohning mehri shafqati va yetakchiligiga musharraf bo'ldi ularning ko'zlari qandoqmi ichilmasin e'tiqod buloqlari qandoqmi bulduqlab urg'umasin haqiqatning mo'jizasi ajoyib nur chashmoqda ular buningga ko'zni uzmay zan qo'yib qarashadi hamda ular oramxuda tirikchilik qiladi fir'avnning poposidan yoki uning yirtqichdek o'pirishidan qo'rqish beojat edi ular qittilarning ziminidan ayrilib xotirjamlikka yetishni bu mustabitlardan neri ketishni izlaydi Musa aleyhisselam ularni yetaklab baytul muqaddasga ketiyatkan tuncu kuni oqshimi alloh taolo uningga to'rt yuz ozodi yo'l hozirlab bergan edi ular rahimlik surguniga uchrab ham e'tiqodining yordamiga ega bo'lib oxiri qurg'oq misr ziminidan ayrildi bir chog'da ularning oldida birdilla shiddatli do'lqinlayotgan poyansiz dengiz paydo bo'lib ularning yo'lini to'sdi kishilar buningdan tashvishlandi qo'rqdi fir'avn va uning lashkarlari ularning kaynidan dam basqadam quvlab kelayotadi Firavun ularni tutib ketish qo'ydi edi. U ularni qashqan qullar, isyonkor malaylar deb lashkarlarini safarvar qilib, ot uloqlarini to'plab, kech kunduzlab yo'l yurib qo'g'lab kelyotdi. Shu topda Firavunning lashkarlari ularga yetayli deb qolgan edi. Bani Isroil bog'onzli tashvishga tushdi. Parishonlik va g'am qayg'u ularning yuragini hardek chaqatdi. O'lim va talofat qadamma qadam qistab kelyotdi. Firavunning to'rlari ularni muasiriga elish oldi turadi. Bani Isroil xuddi payonsiz qaqos qumluqda qilib qolgandek panoh tilab nola faryod qilishadi. Ularning ichida bir-biriga topitani qilishganlarmi, bir-birini ayblashganlarmi, umidsizlanganlarmi bor edi. Nola faryod qilguvchilar ichida Musa alayhisalomning qavmidan Yusha ibn Nun mu bor edi. U mundoq dedi: "Ey Allohning mungdashchisi, sen qandoq bilalgan eding?" biz qechib qutulolmaydigan bir balo qazoq duch kelib qoldik oldimizda poyansiz dengiz orqamizda mudihish dushman endi biz uludigan bo'ldik alloh taolo manga dengiz yo'lda mengishga amr qilgan dedi muso alayhissalom balkim hozir qanday qilish to'g'risida uningdan ko'rsatma so'rash vaqti bo'lib qolgandi kishilarning amdili yongan umid o'tini noumidlik tezli o'chiryapti odamlar to'pi ichida patparaqchilik ko'rilgan bo'lsimi lekin ularni qilib qolgan kichkina umid va payg'ambarning tasallisi tutib turadi ular allohning o'rinlashtirishiga bo'ysung'ay alloh taolo cho'qim ularga rahim qiladi va ularning qo'g'lab kelayotgan mustabid zolimlarning hujumiga taqobil turishiga yordam beradi alloh taolo muso alayhissalomga qo'lingdagi hasoni dengizga ur deb bishorat berdi muso alayhissalom darhol shundoq qildi shu hamon zulmat g'oyib bo'lib ümidsizlikning pardasi ko'tarilib allohning mo'jizasi bilan dengizda 12 yo'l paydo bo'ldida 12 qabila birdan yo'lga mağdı. Hemmedin ulug' alloh dağlarının xayri xoliqi bilan kişiler bu yo'lga kirib ishonch bilan olg'a qarab mağdı. ularning egisi o'z elchisini qo'g'dimoqda edi alloh dağla Musa aleyhisselam kışındaq dedi sen mening bandalarimni kechida misrdan ilib chiqib ket sen asanını dengizga urib ularga bir quruq yo'l ichib bergin Пирәвеннең аркаңдан ковлап етишивелишидән коркмаган. Деңиздә гәрик булып кетиштән коркмаган. Сүре Таха 77-нче аят. Бәни Исраил кабилеләре бехатар ергә карап чапатты. Yolning ikki tarafida turilgan suv xuddi tog'dek egizlab ketgan edi. Kishilar omon eson o'tmoqda edi. Kishilar Fir'avn lashkarlarining qo'g'lab kelganligini va ularning suvda paydo bo'lib, mushu yo'l bilan o'tmoqchi bo'layotganligini ko'rib, yana ənsizlik düşdü. Onların bəziləri qorxub özlərini qoğdaşqa çarə izləməkdə idi. Ular Firavunun qoğlab gəlib zərbə verişidən və özlərinin yana ilgirkidək ecinişlik günə qalışidan ənsirəydi. Həmməyən Musa alayhissalamğa təlmirişdi. Bundaq sınaq aldıda Musa alayhissalamğa yanala Allah tayinib qutulışqa toğru gələtdi. Musa alayhissalam denizning əslavalatga kelib Firavunni ayirib etishini va quvlab kelayotgan zo'ravonlig'i taqobil turadigan kuchli to'siq bo'lib qilishni orzu qiladi muso alayhissalom qat'iy niyatga kelib edi alloh taolo uningga dengizga hech qanday o'zgarish paydo qilma qo'lingdagi hasangni dengizga urma deb bishorat berdi bu bishoratda muso alayhissalomning yurtiga omon eson yetib boradiganligi fir'avnning lashkarlarining suvda g'arq bo'lib o'ladiganligi aniq edi Firavun va uning lashkarlari dengizdagi yo'lning to'ptiz ekanligini, bu yo'l bilan Bani Isroilni qo'g'lab tutqili bo'ladiganligini pamlab haddidan ochdi. Firavun lashkarlariga: "Qaranglar, bu qashqullarni qo'g'lab tutishimiz uchun dengiz mening irodam va farmonim bilan ikkiga bo'linib, bizga yo'l ichib dedi. Firavunning lashkarlari bir dilla ruhlandida, go'yo uchchuk hari uvusidan qo'zg'algandek dengizdagi yo'lga qarab otilinib bəs-bəs bilən Bəni İsrailini qoğladı. Ular deniz yolunun yerimığı keləkənməylə, iki tərəbdə türülgən su birdilli qoşulub, bir əvinin ləşkərlərdən birimi saqqanmay, həmmisi denizdə qərq bub öldü. Bir əvin özünün hürməti və şan şöhrətini unutub, uzundan beri yoşurub kəgən həqiqətini düşəndi. Özünün qoludun heç nimi kəmməydiğən död, həm pəs bir bəndi ikkəlligini, üstüdəki qara bulutun tarqılıb kətkəlligini, haqiqatningmi o'z qalbiga singib kirganligini sezdi bu jiddiy paytda fir'avn allohga iymon etdi u mundoq dedi iymon etdimki isroil avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir man musulmonlardandirman so'ri yunus to'qsoninchi oyatning bir qismi alloh taolo bu zolimni qabul ko'rmadi bu zolimning terulg'u yerlari va ziroatlarini xarob qildi uning zo'ravonligiga tegishli jazo berdi dengiz suyi qo'shilib ajoyib ho'kirashga boshladi bani isroil muso alayhissalomdan bu nima ovoz deb so'rashdi muso alayhissalom alloh taolo fir'avnni yo'qotdi uning hamma odamlari dengizda halok bo'ldi deb javob berdi bu chog'da bani isroil asli tabiati yana qo'zg'ilib quruq xiyollarga g'arq bo'ldi va ey muso fir'avn o'lmaydi acaba sen onun shuncha uzun yashaganligini ko'rmaganmiding u uni buni talab qilib yashaydigan oddiy odamlarga o'xshamaydi deyishdi ularning o'y xiyollari shu qadar g'alati bo'lgan ekan undaqda ular shu soxta qilch qimmati yo'q afsonalarning g'imidi bo'lsin yanili qudratli alloh taolo bir amr qilib edi dengiz fir'avnning jasadini qabul qilmay do'lqin bilan so'qishib qirg'oqqa ittirib kelib kishilarning so'z cho'chaklarini besiqtirdi balkim ba'zilar peravan boshqa bir dunyoda hayot yashaydi deyishgan yana ba'zilar yolg'on afsonalarni o'ydirib chiqib kazzoblik qilishgan bo'lg'aydi hamda alloh taolo ularning og'zini ochanmas qilyapti alloh taolo dengizga amr qilib sesib ketgan bu jasadni tashlag'izvatdi bani isroil hong tong bo'lishgan va tamtirashgan holda bu zolim o'ktam podshohning jasadiga qarab qilishdi alloh taolo piravn va uning lashkarlarini suvga g'arq qilib o'ldirib fir'avnning jasadini ibrat qilib kishilarni ogohlantirish yo'li bilan o'zining ajoyib qudratini ko'rsatdi bu olamlarning parvishkorining iltifoti edi Musa alayhissalomning ahdisi Musa alayhissalomning hassisining xosiyati bilan Musa alayhissalom va uning qavmi o'zlari tanlagan joyga xotirjam o'rinlashdi ularga o'zlari uchun bir qonun lozim edi Шуңа Муса алейхиссалам Аллаһтан өзләренә ахыркы хисапта Аллаһның hükмиге итәкләйдиган ва өзләренә нишансыз тормыш илкидә жан талышыштан һәм вакытны беһуда өткизеп яңалып калыштан хали кыла алайдиган бер китап ата кылышын тиледи. Аллаһ Таала уныңга гуслы кылып 30 көн роз тутышны, андан сенатыгыга берип фарман күтүп турышны әмер кылды. Шунда кылганда у Аллаһның әмер фарманлары белән толган китапка эрише алайды. Musa alayhissalom 70 erni tanlab, Alloh taolo belgilagan vaqtda yo'lga chiqdi. Lekin u o'zi aldirab ketganligi uchun senatiga boshqalardan baldur yetib bordi. Alloh taolo uningdan baldur ketib qolganligining sababini so'rganda, u ular mening kaynimdan kelyotdi. Men seni xushal qilish uchun baldur keldim dedi. Alloh taolo uni ilgirkidan 10 kun uzartib 40 kun roza tutishga buyurdi. Musa alayhissalom o'z kishilaridan ayrilgan mazgilda uning qiladigan ishlarini qeyrindishi Harun vakolatan boshqarib turdi. Harun ko'pchilikning ishlarini bir taraf qilib va uningdan xabar elib, Musa alayhissalomning qimmatli baxt elib kelishini kutdi. Musa alayhissalom Sinatiga borgandan keyin Allohning g'amxo'rlig'iga nail bo'ldi. Alloh taolo uning bilan samimiy so'zlashib, uning ko'nglidagi vahima va xotirjamsizlikni tugatdi. Оның қалбіді тәлпініш оты ялқылыды. Тәшналық қызғылығы толып ташты. Мұса әлейхиссалам, «Ey rabbim маңы yaqinroq kelsang жамалыңны иніғарақ ko'rib olsam dedi Nima uchun Musa alayhissalom ilgari Allohni ko'rishni o'ylab baxmagan? Chunki u Alloh taolo topshirgan ishni qabul qilishni baxt, egisining g'amxo'rligidan bakirmon bo'lishni xushallik deb qaraydi. U egisining huzuridan dunyoda hech kim erishamagan narsaga ya'ni oliy maqsadga yuksak orzuga musharrab bo'ldi Musa alayhissalom kishilarning qarshi ilishiga sazovor payg'ambar edi ular Musa alayhissalomdan bizga Allohni ko'rsatsangchi deb talab qilishgan bo'lsimi lekin Musa alayhissalom bu talabni Allohga aytmagan edi alloh taolo xitob qilib sen mening jamolimni ko'rolmaysan biroq sen ashu toqqa diqqat bilan qarag'in mobodo u o'z joyida midirilmay tursa sen mening jamolimni ko'ralaysan dedi muso alayhissalom tog'qa qarab turdi tog' birdilla simobdek erib o'ltirishib ketdi muso alayhissalom bu ulug' mo'jiza va hayvatli ko'rinishdan ayminib titrab go'yo chaqmoq soqqandek o'zsiz yerga yiqildi alloh taolo uningga tasalli berdi va g'amxo'rlik qildi muso alayhissalom tush ko'rib uyg'ongandek bo'ldida o'rnidan dast turib ulug' janobi allohga hamdu sano o'qidi Musa alayhissalom Bani Isroilga kerakli narsaga, ya'ni barcha shaylar to'g'risidagi nasihat va tushunchalarga ega bo'ldi. U: "Ey Rabbim, sen menga ato qilgan bu shon shuhratga ilgari hech kim erishib boqqan emas" dedi. "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va uning bilan bevosita so'zlashga tanladim. Men senga ato qilgan narsani, ya'ni payg'ambarlikni qabul qilgan" ve şükür kılıçıladın boğun. Sure-i Arab 144. ayet. Bani İsrail Musa aleyhisselamның 30 gündün keyin qaytib kelishini kutib turadi. Lekin kutilmaganda uning vaqti so'zilib ketdi. Buning bilan Musa va'dasiga xiloflik qildi. Lavzida turmay, bizni bu qorong'u tun ilkiga tashlab etdi. Biz hozir bir odamning bizga yo'l ko'rsatib, bizni hidoyatga boshlashiga shu qadar muhtoj tursak deydigan mish mish gaplar tarqaldi bu chog'da samari fursatdan foydalanib yomon plan ko'rsatdi u mundoq dedi muso qaytib kelmaydi sizlar bir iloh tanlab bilishinglar kerak muso sizlarni ilohinglarni izlayman deb berib yo'ldan ezib ketib ishlaringlarga barham berdi va'dasiga xiloflik qildi shu asnoda malun shayton kishilarning mayuslanayotganligini pamladi ular aslida allohga ishonmay har xil butqa cho'qinganlardan edi bu odamlar samriyga boshqalarning bir ilohiy bo'g'inidek bizgimi bir iloh deb bersangchu dedi samri bu odamlarning nodonligidan foydalanib yerdan bir kamar ko'lab bir siqim zinnat bo'yimni kamarga tashladi andin o't yiqib ulardan bir oltin mo'za yasidi uning tenimi bor unimi bor edi so'ngaklari bilan go'shtlari aniq bilinib turadi u shuncha umoq ediki kishilar uni bas bas bilan ko'rishdi bani isroil oltin mo'zayga maftun bo'lib bosh urib cho'qinib ketdi horun beoram bo'lib va qayg'urib jinidan judo bo'g'ili tas qoldida ularga ey qavmim sizlar mo'zay bilan qaymuqtirildinglar sizlarning rabbinglar marhamatlik allohdir ma bo'ysuninglar buyruqimga itoat qilinglar dedi ular mo'sa qaytib kelgunga qadar uningga cho'qinaveramiz deyishdi sura taho 90-91 oyat. Aron va e'tiqodni chang turib va'daga amal qilib kelguchilar o'rindan dasturishdi. Ular bir janjal chiqib kishilarning har xil firqa guruhlarga bo'linib ketib, parakandichilik to'qilishdan ansiraydi. Musa alayhissalom Allohning dargohida turib bu vaqani bildi. Allohdan uningga: "Ey Musa, sen mang'andan keyin sening odamlaring ozdi. Samri ularni tuyuq yo'liga boshildi" deb xitob keldi. Musa alayhissalom belgilangan muddat to'shqandan keyin qaytib keldi. U Iroqdilla cho'qqan so'ran ovozni anglab, vaqaning sabablari va haqiqiy ahvolning hammasini bildi. Kishilar oltin mo'zayni cho'ri deb usul o'ynab, naqsh etishapti. Bu hol Musa alayhissalomning g'azvini qo'zg'adi. U qo'lidagi narsani tashlab, Harunga qarab chapdi va uning chas soqolidan tutib qattiq silkib turib dedi: "Sen ularning tuyuq yo'l mang'alligini ko'rib turib, nima uchun ularni mening yo'limga boshlamaysan chaqqon bo'l ularni tezdan tavba qildir ularning bu tushkunlishiga qarshi kurash qilib allohga shak keltiradigan bu o'tni o'chir orinning ko'ngli lassidi bo'lib uni ichiga tushib ketdi u tashvishlanatdi ham hasrat chekatdi u qarindishidan kangchilik va apo so'radi ham qarindishining g'azibini pasaytishga tirishdi jinim qarindishim soqolim bilan chechimni qo'yib bergin ular meni bo'ysundirib oldi meni o'ltirib aytgili tos qoldi sen dushmanga o'yin qilib meni yo'ldan ozg'onlar qatorda ko'magin ey rahimdil qayrindishim man ularga qarshi kurash ib sening meni bani isroil orasiga bo'lgunchilik soldi gapimni anglimidi deyishingdan qo'rqaman dedi shuning bilan muso alayhisalomning g'azbi yenib u voqeani bir qadar sovuqqonlik bilan bir taraf qoldi Musa alayhissalom oldi bilan bu parakandichilikning sababiga va mushriklarning boshliqlariga shuningdek hidoyatni tashlashga qudrat qo'chilarga diqqat qildi u samriga mundoq dedi samri bu seni nima qilg'ining man ular ko'mmaganni ko'rdim elchining izidan bir changal to'pini oldimda uni mo'zayga chashdim shuning bilan uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqdi shuningdek buni manga nafsim chiroyli ko'rsatdi dedi Sura Taha 96 oyat. Musa قم ده. oldiga kelib dedi. U وقت "Sizlarga Rabbinglar yaxshilikni va'da ما. Sizlar ahdini سل vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? yoki sizlar o'zinglar Rabbinglarning g'azabi tushishini iroda نام Shuning uchun sizlarning لگ bergan va'danglarga xiloflik اولا Ular سام بگن bergan va'daga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q." lekin biz Firavun qavmining zinnatlaridan nurg'un elib chiqqan edik, deyishdi xaloyiq javob berib. Sura Taha 86-87 oyat. Lekin bir muncha gunohni yuklab oldik. Samari oltin moza yasab bizni qutratqashqa biz ozdiq. Ular o'zlarining yo'ldan ozganligiga qattiq pushaymon qilib, Allohdan mag'firat tilidi va shundoq deyishdi. Navoda Alloh taolo bizni apo qilmaydi ekan va bizga rahim qilmaydi ekan. biz çokum ziyan tartımız. Musa aleyhisselam ulağa. Sile altın mozayga çokunup, özünlarını veyran kıldanla dedi. Biz hazır kanda kılışımız gerek deyip sorudu kişiler. Allah kasem verip, onundan günahınlağı mağbiret dilanlar deyip cevap verdi Musa aleyhisselam. Ula Musa Aleyhisselamın kasem veriş ve mağbiret dileşten çağrılarını sorudu. Musa aleyhisselam dedi. sile öz nefsanlarını tosup, hasadxo'rlikni tugatinglar xom xiyolni tashlab gunoyinglarni yuvinglar hamda badniyatliginglarni tashlab barliq bo'lmag'ur o'y xiyollardan neri turinglar ular payg'ambarlarning samimiy murojaatini qabul qildi karami kang alloh taolo ularning gunoyini mag'firat qildi kishilarni ozdirib tuyuq yo'lga boshlagan samreni alloh taolo jazolaydi bani isroilning avlodlari uningga yaqin yo'lamaydi uning bilan bir qatorda turmaydi u toki umrning oxirigacha hech kim esdashlik qilmaydigan hech qandaq odam yaqin yo'limaydigan va uchrashmaydigan yirtqichga aylanib ketadi u bir osiy gunohkor sifatida do'zaxga kiradi qilgan gunoyi uchun azob chekadi mana bu malullohning ichinishlik oqibati Musa alayhissalom Samri yasagan oltin mo'zayni ko'ydirib dengizga tashildi. Samri paydo qilgan jinoiy voqea mana shundoq oyoqlashdi. Yoldan ezish. O çağda Allah Taala beni İsrail'e xilma-xil mehr shafqat qilib, baxt saadet ata qilgan edi. Ular Firavunning ilkida top-to'g'ri bir asr azob chekkan edi. Allah Taala ularni qutuldirdi va ularning oldida Firavunni yo'qotdi. Burun ular xor qullar edi. Keyin erkinlikka erishdi. Burun nadonlikda yo'ldan ozg'uvchilar edi. Amdilikda Alloh Taala ularni hidoyatga boshlash uchun ular orasiga o'z elchisini evatdi va mehr shafqat yog'dirdi xushalliq beg'ishildi ilgirkilar ko'rib boqmagan yaxshiliklarni ato qildi alloh taolo ularga mehr shafqat baxt saodat umid orzu beg'ishlagandan keyin Musa alayhissalomni bani isroilni yetaklab baytul muqaddasga ya'ni alloh taolo ibrohim halilullohga allohning qonuni bo'yicha haqqoniy kishilarning podshoyi bo'lishga ijozat qilingan joyga berish to'g'risida bishorat berdi bani isroil ilgari qittilarning dafsanda qilishiga va hukmronlarning zulmiga burni kesilishdek jazoga va har xil xo'rliqqa uchraydi shunga ularning qittilarga bosh egib itoat qilishidan boshqa amali yo'q edi ular hujum qilish to'g'risidagi xabarni urush qilib arixoniga berib esin va kanianliqlarni qovlab chiqarib u yerdagi munbat ziminni o'zining zimin qilish to'g'risidagi buyrug'ini anglagan amon birdinli bo'shishib qo'rqib ketishdi va tizilib o'ltirib muso alayhissalomga yolurib ey muso muqaddas ziminda kuchli bir qavm bor ular chiqib ketmaguncha biz u yerga hargiz kirolmaymiz ular u yerdan chiqib ketsa cho'qim kiramiz dedi sura moida yigirma ikkinchi oyat ular u yerdagi odamlarni chiqirib yetishda yana mo'jizaga tayinlagandek qiladi Ular hech qandaq kuchimaylar yoki biror odam chiqim topmayli kirishni o'ylaydi. Ammo taqvodor ikki mo'min masalaga ularda qaramadi. Ularning muloyizlariga mu agashmadi. Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib, shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar, darvozadan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar mu'min bo'lsanglar, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Sura Maida 23-oyat. lekin ular ojizligini ifodalaydigan ashu gaplarni yanala takrorladi hatto yuz xotir qilmadi ongsiz nodonliqidan g'avg'o paydo qilish darajasiga berib yetdi raym shafqatchilar savr toqat qilib turolmaydigan gaplarni qilishib ey moso ular u yerda bo'ladigan biz hargiz u yerga kirolmaymiz san rabbang bilan birga berib chiqinglar ular bilan urishinglar biz bu yerda o'ltirib turaylik dedi so'ra moyida yigirma to'rtinchi oyat Musa alayhissalom atrof qisab silib chiqdi. Qerindishi Harun va heliqi ikki mu'mindan boshqa ishongudek va tayong'udek bir odamni tepilmadi. Musa alayhissalom tarafidagi bu bir nechaylan eng ojiz, iqtidorsiz qo'shin bo'lish sifati bilan son jihatdan ko'p darajadagi ustun bo'lgan lashkarlarga duch keldi. Шоң Муса алейхиссалам Аллахқа талпынып: "Эй Раббим, мен фақат өзімге ва қириндишим ғила иге, Sen biz bilen billi pas kavim arsada bir hüküm kıgan. Sör Maide 25. ayet. Allah Teala onunla mundaq bişaret verdi. Ola Adem kadimi tegmegen muşu çölde izgip gidiyordu. Giyah ünmeydiğen bu kakas ceziride temtirep yürüydü. Ola bu yerde 40 yıl durdu. Olanın katıvaçları ölgendin kiyen, yeni küşlük bir evlat meydanğa keledi. Ola batırlıq bilen cenge atlanıdı. Davamı bak.